Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit Nachrichten. 50 Atomkraftwerke sollen in der Bundesrepublik während der nächsten zehn Jahre errichtet werden. Jedes einzelne kann eine Millionenstadt mit Strom versorgen. 1985 soll in der Bundesrepublik von der Hälfte des angelegten Stroms weltweit sind nun schon 355 Atomreaktoren in Betrieb. Dazu aber nicht nur Juden oder Städtefizien, sondern auch das gerade übernehmen, wir bringen die Nachrichten. Die Vorräte am Holz 2002 und der Brennstoff der Reaktoren gebraucht wird, sind zumindest